Արցախը Հայաստանից սնուցող միակ բարձրավոլ գծի վթարի պատճառով հանրապետությունում հունվարի 10-ից իրականացվում են հովարային անջատումներ։ Էներգետիկ համակարգի բեռը ավելանում է հատկապես գազամատակարարման խափանումներից հետո։ Ինչպես է գնահատում այսօրվա իրավիճակը, ինչ ծանրաբեռնվածությամբ է աշխատում համակարգը։ Այսօրվա իրավիճակը կարելի է հատել որպես էներգետիկ ճշմարժամ հանրապետությունում, կերպ ծանրաբեռնված այլեկտրական ցուցերը այս բարեդությամբ Բավականին մեծ քանակությամբ ընթանում ենք Ստեփանակերտ քաղաքում հատկապես ծանրաբեռնության պատճառով։ Ինչպես նշեցիք, երեք հանրապետության տարածքում վթարներ են գրանցվել, Մարտունու շրջանում շուրջ 8 ժամ էլեկտրաէներգիա չկար։ Ինչով են պայմանավորված այս վթարները եւ արդյոք վերացվել են դրանք։ Ուրեմն, ինչպես դուք նշեցիք, երեք հանրապետությունում մի շարք վթարներ են գրանցվել, Մարտունու շրջանում շուրջ 8 ժամ էլեկտրաէներգիա չկար։ Ինչով են պայմանավորված այս վթարները եւ արդյոք վերացվել են դրանք։ Ինչպես ես ասացի, վթարները պայմանավորված են բերի ծանր բերի ավելացման կտրուկ աճի հետ։ Քանի որ գազամատակարարումը բացակայում է ամբողջությամբ էներգոհամակարգի բերը ընկածած ցանցերի վրա եւ բնականաբար բերի կտրուկ աճը արձանագրվել հանրապետությունում։ Դրա այդ պայմանավորված մի շարք օթարներ են տեղի ունեցել ոչ միայն Մարտոնու շրջանի հետ կապված, այլ նաև Ստեփանակերտ քաղաքում։ Ահա։ Պայի դուրսությամբ ինչը հնարավոր է եղել գիշերվա ընթացքում մենք օթարները վերացրել ենք, բնականաբար դեռևս տեղեր կան փոքրոթային գծերի, որոնք որ այս պահին վթարված են կամ վթարը կիսալ կիսով չափով ավերածված եւ վերացման ընթացքում է, բայց հիմնական մասը վերանորոգվել է եւ անցել են պլանային անջատումների։ Արդյոք առաջիկայում հնարավոր է հովարային անջատումների գրաֆիկի փոփոխություն մայրաքաղաքում եւ շրջաններում։ Այս պայդրությամբ չեմ կարա բացառել նման հնարավորությունը, բայց դեռևս մենք շարունակում ենք մնալ մնալ հայտարարված գրաֆիկում։ Ժամանակը ցույց կտա, ինչ որոշում կկայացվի կախված ունեցած աշխարհների եւ սպառման աճի։ Պարոն Գաբրելյան, վնասված բարձրավոլտի վերանորոգման շուրջ բանակցությունների նոր արդյունք կա։ Մենք նոր արդյունքի վերաբերյալ որևիցե տեղեկություն չունենք, դեռևս մնում է նույն կարգավիճակում ինչ որ եղել է։ Ներկա պայմաններում շատ կարևոր է էլեկտրակայանի խնայողաբար օգտագործումը։ Ինչ խորհուրդներ կտաք սպառողներին ոչ միայն խորհուրդ, այլև խնդրանք եւ կոչ կանեմ մեր բոլոր բաժանորդներին, որպեսզի հնարավոր հնարավորության չափով խնայողաբար օգտագործեն էլեկտրաէներգիան։ Մասնավորապես, երբ որ հոսանքը հովային անջատումներից հետո տալիս ենք բաժանորդին, կոչ կանեի, որ միանգամից մի քանի սարքավորումներ չմիացնեն։ Այդ տվյալ պարագայում, եթե միանգամից տանը միացնում են մի շարք սարքավորումներ, մեր հոսանքագծերը չեն դիմանում նման բերին եւ չեն դիմանում նման բերին եւ դրանից վթարներ է առաջանում ոչ միայն իրանց համար, այլ իրանց հարևանների եւ մոտակա ուրեմն բնակիչների համար հոսանքի խնդիր է առաջանում։ Ահա Դրա համար կոչ կանեի հնարավորինս հասկանում ենք, որ բավականին բարձ ժամանակահատված է, պիտի տականան եւ այլն, բայց գոնե եթե հնարավոր է զուգահեռաբար չմիացնել մի քանի սարքավոր միասին, գոնե այդ ձևով պլանավորեն իրենց աշխատանքները։ Ներկայիս ռեսուրսներով դեռ ինչքան կկարողանա համակարգը դիմադրել։ Չեմ կարող ասել, այդ հարցը ճիշտ տեղ չեք ուղղում։ Դրա համար գոյություն ունեն արտադրող կայաններ, որոնք որ տալիս են իրենց իրաց հնարավորությունները։ Այս բանի հնարավորություն կա այս գրաֆիկով աշխատելու, աշխատում ենք այս գրաֆիկով, երբ որ փոփոխություն կանի կհայտարարեմ դրա մասին։ Լավ, շնորհակալություն ընդհանուր այսքանը, եթե դուք ավելացնելու ինչ որ բան ունեք, խնդրեմ։ Ինչ ավելացնելու բան չկա։ Առաջարկում եմ վերջի հարցները հանել։ Հա, հասկանալի է, լավ։ Ուհ, լավ, շնորհակալություն։ Ուհ, ընդհանուր